Sveiki, Mārtiņ, sveicināti visi klausītāji. Jā, un, protams, mēs jūs sveicam arī pēc šiem te brīnišķīgajiem lieldienu svētkiem, kur mēs visi, es domāju, izdzīvojām, pārdzīvojām, atcerējāmies par to, ko kungs ir padarījis priekš mums katra viena, un es domāju, ka um, mums katram vienam ir kāda arī liecība par šo, mūsu dzīvē, nu vismaz tā, es domāju, Māri būtu jābūt, vai ne? Es domāju, ka jā. <laughs> ko, ko Kristus ir paveicis. Mēs šodien ar Māri turpināsim nu, labi iesākt to lielo ciklu par eh, ietekmīgiem vīriem Bībelē, un eh, kā es pagājušā raidījuma mm, nu, noslēgumā solīju, eh, tad šodien mēs runāsim par mm, Pāvilu, jeb par apustuli Pāvilu, un būs ļoti, es domāju, atkal viens interesants raidījums tādā ziņā, kad uh, mēs ieraudzīsim, ko dara Dievs, kā viņš pieskarās cilvēkiem, kā viņš var paņemt kādu cilvēku, kur, nu, uh, Ehm, mēs varbūt tās varētu teikt, nu, ko tas, tas ir galīgi traki, tas, tas ir, tas ir, kā jau tur viens vīrs bija izteicies, kristīgais sviests, ja, Jā. Ehm, un pilnīgi, pilnīgi traki, traki un, un tā tālāk, bet ehm, tad, kad Dievs to cilvēku paņem savās rokās, tad pēc kāda brītiņa var teikt, o, oh, kas tas ir pa brīnumu, ja, un tam līdzīgi. Nu, lūk, eh, bet lai tas viss ļoti labi, brīnišķīgi virzītos, kustētos un sakārtotos, un lai patiešām piepildītos to, ko debes tēvs grib. Ne tikai mēs ar Māri <laughs> parunāties. Jā, jā, jā. Es domāju, ka mēs varētu sagatavot savus prātus un sirdis un kādu brītiņu būt lūkšanā un vār, vadi Māri mūsu šai lūkšanā. Jā, paldies, Mārtiņ. Jā. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu, par to, ka mēs esam pamodušies, mēs varam redzēt, dzirdēt, pārvietoties, parūpēties par sevi, ka mūsu mīļie ir dzīve, ka Tu mums esi devis vēl vienu iespēju no šīm 365, kas mums ir katru gadu. Un šodien mēs lūdzam, kungs, lai tiešām to, ko Tu esi ielicis mūsu sirdīs, šo te vēlēšanos, šo sēklu, nodot tālāk, kungs, lai šī tie tiešām sēkla, šis vārds iekrīt labi sagatavotā augsnē, kur tu jau, kungs, esi sagatavojis, un svētais gars, lai to iedēst. Lieto Mārtiņu, lieto mani. Paldies tev, kungs, par apraidi, par studiju, kungs. Tāpat svēti katru, kurš pēc tam varbūt vēlāk klausīsies šo te raidījumu, un lai tas ir par svētību katram un ikvienam. Un mēs zinām, kungs, ka katru un ikvienu no mums tu vari lietot tā, kā tu vēlies, tad, ja mēs uz, uzklausam tevi, ja mēs pievēršamies tev, klausam un ejam daram to, ko tu esi ieplānojis un paredzējis. Un paldies tev par šo brīnišķīgo, ietekmīgo vīru. No sākuma viņu sauc Sauls, pēc tam Pāvils un apustuls Pāvils, kad viņš izdarīja ļoti daudz tavai valstībai. Un es lūdzu, kungs, lai katrs īsts vīrs pievēršās tev un atnes augļus Dieva valstībā, lai tu caur to pagodinies Jēzus vārdā. Āmen. Āmen un āmen. Jā, darbie draugi, patiešām gribētos šodien iesākt šo raidījumu atkal atgādinot mūsu pamata rakstu vietu no vecās derības otrās laiku grāmatas 16. Eh, nodaļas 9. panta, eh, kur to rakstīts šādi vārdi. Jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Āmen. Un um, virsrakstu es arī par šim raidījumam kas mums būs pa Pāvilu, esam līdz tādu, kad no, no vajātāja līdz draudzes celtniekam ja, vai cēlājam. Un um, šodien mēs ar Māru Pāku centēsimies vairāk uz to sadaļu, kas uh, ir atrodams mm, jaunajā derībā un kur ir runa uh, patiešām vēl par saulu, uh, lai kad mēs virzīsimies uz priekšu, un nu, teiksim, arī nākošajos raidījumos, tad mēs ieraudzītu šo te, mm, nu, milzīgo radikālo starpību starp to, kā sacīt, veco cilvēku un jauno cilvēku. Un, protams, arī pieskarsimies ar tām mm, lietām, kur nu, kāda bija dieva prāts, vai viņa arī pravietojums par Pāvila dzīvi, un kāpēc Viņa dzīvē bija gana daudz izaicinājumu un sarežģījumu, un acīm redzami, mm, Dievs darīja kādas lietas, un slīpēja un piepucēja. Bet šodien mēs patiešām tūlīt ķeramies klāt. Un es domāju, mēs, Mārta, kā mēs kā sacīt, vienojāmies, paskatīsimies, kas tad notiekās ar to mm, veco cilvēku saulu. Uh, Un, un, un uzsāksim mēs ar mm, pirmo vēstuli Timotejam. Tā, tā, tā ir jaunā derība, ja, pirmā vēstule Timotejam, pirmā nodaļa. Un šeit mēs varam paņemt 12. un 14. pāntu, 12. līdz 14. ieskaitot visus, kas tur ir pa ceļam 13. Ja, un palasīt, um, ko šī gadījumā Pāvils saka pats, un pēc tam mēs um, patirzāsim vēl kādas lietas, uh, ko par viņu arī ir uzrakstījuši kādi citi cilvēki, <laughs> proti Lūka, ārsts Lūka, un tad mēs skatīsimies apustuļu darbos. Tātad, pirmā vēstule Timotejam, pirmā nodaļa, 12. 14. pāns. Esmu pateicīgs tam, kas darīs mani spēcīgu, Kristum Jēzum, mūsu kungam, ka viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai Un tagad uzmanību. 13. pāns. Kaut gan iepriekš biju zaimotājs, vajātājs un varmāk. Tomēr es esmu apžēlots, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā. 14. pāns. Bet pāri mēram bija mūsu kunga žēlstība ar ticību un mīlestību, kas sakņojās Kristu Jēzu. Amen. Amen. Ja, un um, šeit, lai mēs tā kā uh, ietu bišķiņ dziļāk un izprastu, ja, ir šie te trīs apzīmējumi, ja, ko Pāvils pats par sevi saka, un mēs tagad arī bišķiņ pastudēsim, ko tas īsti nozīmē, un um, es te paskatījos parakos, kā sacīt, uh, nu, grieķu valodas tajos apstiprinājumos, ja tā var teikt, un, un tulkojumos eh, šīm lietām. Un tā tad eh, Pāvils 13. pantā mm, saka par sevi, ja, kad viņš ir bijis zaimotājs, tad viņš ir bijis vajātājs un viņš ir bijis varmāk. Un, eh, ja paskatās šos te vārdus no grieķu valodas, kad šis te pirmais vārds zaimotājs, ja, mm, es necitēšu pašu grieķu valodu. <laughs> Varbūt tu māri var nolasīt, ja tev viņa tā kā labāk, reitāk sanāk, man neizdodas. Nu, grieķu valodā vārds skan blashemos, varētu tā jā. izrunāt. Blashemos, jā. Nu, lūk, tad šis te vārds m, mm, apzīmē, jā, vai šie, šajā zem šī vārda ir šādas lietas, ka tas ir cilvēks, kas ir melis, apvainotājs, apsūdzētājs, tas, kurš izsaka, pazemojošus vārdus, lai nodarītu sāpes, lai iznīcinātu reputāciju, netīras pretīgas lamas, arī zem tā paša vārda iet apakšā, un eh, jebkuri aizskaroši lamu vārdi, lai pazemotu otru cilvēku. Tad izlasot jā, <laughs> šo te vienu, jā, tad, tad stādāties priekšā, eh, mēs tagad sakam no apustulas Pāvils, nu tāds cilvēks, jā, Bet tajā pašā laikā tas ir tas, ko Dievs ir paveicis ar viņu. Ja mēs atgriežamies pie saula, jā, tad lūk, viens no apzīmējumiem, ko viņš pats saka, es biju šāds. Jā. Māri, varbūt tās tev arī, ko ir pielika klāt šī lietā? Nu, es tad, kad tu lasīji 1. Timotejam 12. pantu, šeit ir rakstīts, kad uh, viņš atzinis mani par uzticamu un iecēlis kalpošanai, dārgais. Tāpat tev viņš ir atzinis par uzticamu, jā, un katru, kur kalpo Kristumu, mēs esam atzīti par uzticamiem. Un mēs arī varētu teikt, ka gan iepriekš mēs biju zaimotājs, vajātājs, es nebiju varmāk noteikti, ka jā, jo es mazākiem darīju pāri, bet tomēr es esmu apžēlots, es nezinādams to esmu darījis neticībā, jā. Un ja mēs runājam par zaimotāju, tad pirmais apzīmējums ir melis, jā. Jo es esmu runājis ar cilvēkiem, nu tas, tas lai nav kā pārmetums, lai cilvēki paši vienkārši pārbauda savu sirdi un attieksmi, jā. Eh, un es teicu, ka būtu labi, ja cilvēki iepazītos ar Dievu, apmeklētu draudus, tomēr tā, tā ir garīgā ģimene, kur, eh, kur tu arī eh, būt sadraudzībā un, un, un arī Dievs tevi var uzrunāt, jā. Nē, nu, saprot, mēs jau nekādi zaimotāji neesam, mēs uz baznīcu neejam, nē, mums ar Dievu viss ir kārtībā, viss ir labi, jā. Tātad šeit ir apzīmējums melis. Jā, ja cilvēks sirds ir pilna ar, ar apvainojumiem, ar ko viņš apvaino citus, jā, ar necenzētiem vārdiem, lamu vārdiem un tā tālāk, lai kādu nomelnotu vai, vai vienalga kaut vai izsmietu, jā, tad cilvēks jau ir mēlis, ja viņš ir teicis, ka viņam viss ir kārtībā, jā. Un viņš ieliek sevi jau zaimotāju kategorijā, nevis tāpēc, ka viņš to grib vai negrib, bet tāpēc, ka šī vieta, teiksim, un, un kaut kāda, nu, tā vieta, kurā viņš ir pagaidām, kur viņš dzīvo, tāpat kā saules dzīvoja, ja, ir tā, kura diktē savus noteikumus, un viņam ir jābūt tādam, jo savādāk viņš nevarēs uh, uh, saglabāt savu autoritāti un ietekmi. Jā, un tas varētu pateikt tā, ka it kā tas ir nepieciešams priekš izdzīvošanas. Jā, jā, jā lab, precīzi apzīmējums. Jā, jā un, un, un, Mm, tad, kad eh, mēs to itās tālāk turpināsim arī par šo te vajātājs un varmāk, tas tā kā mēs, kad tevi gatavojamies raidījumam un apspriedām šīs visas lietas, tad nu, man tas priekšstats ir tāds, es lasu un vienkārši es redzu nu, vēlnu raksturojumu. Kā tu teici, sadists. Jā, jā. Nu, Rīs nu, sadists. Nu, tāds tāds, nu, sātena raksturs tas viss ir un, un liekas, pagunu, bet kā tas par to, par to cilvēku, ja? Un šis arī ir tas, mm, nu, raidījuma mēģis, kad eh, ar Dievu palīgi ieraudzīt eh, šīs te brīnumainās lietas, kā es jau sākumā teicu, kad Dievs var paņemt kaut ko tādu, mm, kas, nu, uh, normāli cilvēkam, pat nu, vienkārši normālam cilvēkam, ja, liktos, nu, tas ir kaut kas pārmērīgi traks, nu, tas cilvēks dara nu, nenormālas lietas, ja mēs vēl iesim tālāk un paskatīsimies, ko, ko saules darīja, ja, un, un, un, un tam līdzīgi, un tad, kad Dievs ritīgi iejaucās cilvēka dzīvē, tad viņš viņu izmaina pa 180 grādiem. Tā kā tev bija ļoti labs piemērs par vienu produktu. <laughs> Atcerēs, jā. Nu jā, tad mēs ar Mārtiņu gatavojamies, tad man jā, ienāca prātā tā doma, kad, eh, ja pankūks, kur cep uz pannas, tad praktiski pankūkai pa priekšu cepās tikai viena pusi. Un, lai pankūka būtu gatava, viņa jāapgriež ir otrādāk, un tad jāizcep ir otra puse, un šeit Pāvila līdzībā tā arī notika, jo viņš cepās visu laiku vienpusēji. Viņam šis sabiedrības viedoklis, viņa autoritāte un viss pārējais bija ļoti nepieciešams šeit izdzīvošanai, kā tu teici. Jā. Un viņš to nezinādams darīja, jo viņš to darīja pēc labākās sirdsapziņas, ar to apzinoties un ticot tam, ka ar to viņš kalpo Dievam. Un tāpat arī cilvēki, kuri uh, dzīvo pasaulē, šīs lietas, kuras viņi dara, viņi nedara tās iespējams, ka liela daļa no viņiem nedara tāpēc, lai tīšām kādam nodarītu pāri. Ja? Bet arī pašā laikā es vienalga nonāku šajā kategorijā, ja? kā zaimotājs, kā, kā melis, kā apvainotājs un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc mums ir ļoti nepieciešams, ka tagad mēs cēpamies vienā pusē, kur mūs cep pasauli un sātens un, un, un visi viņu palīgi, lai Dievs mūs apgriež otrādāk un mēs sākam cepties normāli otrā pusē, lai mēs esam gatavi Dievu darbam. Jā, no abām pusēm. Tā ir. Paskatīsimies tālākais šis te vārds. Mm, Tātad pirmais bija zaimotājs, otrais ir mm, vajātājs. Mm, grieķu valodā ir dioktes. Jā, dioktes. Nu, interesanti, ka zem šī vārda atkal iet apakšā tāds – Mm. es teiktu, ļoti savdabīgs apzīmējums, ja, kā uh, viņu apzīmē vairāk tā kā tādu nu, mednieku. Ja? Uh, un šie epitēti vai paskaidrojumi ir tādi, ja medīt, izsekot, dzīties pakaļ, uh, kā mednieks dzenās pakaļ medījumam, tātad darīt visu, lai panāktu, atrastu, noķertu un nogalinātu. Ja? Uh, Nu, vēl tāds, tāds teiksim, es šo, šo, šīs īpašības, eh, kā sacīt, palasu, tad eh, man nāk priekšā, nu, eh, kādreiz kaut kādas vairāk mazāk vēsturiskas, varbūt tās filmas tur par, par karu, kad tur ir kaut kāda specvienība, ja, kad viņai ir uzticēts ja, kaut kur kaut ko, kādu varbūt tās tur cilvēku vai nolaupīt vai nogalināt, nu, tad viņiem ir visas šīs te iemaņas, kuras, nu, tad viņu visu liek kā sacīt, lai tikai panāktu šo rezultātu. Jā. Un iedomājies, Akal tieši tās pašas <laughs> apzīmējumi, šīs iemaņas tiek runāts, nu, ka tas ir pa sauli, ka tieši tāds viņš bija. Varētu teikt, ka nu, no vienas puses nu, ļoti mētiecīgs cilvēks. Ja, kad uh, viņa apziņā, kā tu jau tikko teici, ja, viņš jau neapzinājās, nu, arī Timoteja vēstulē. Ja, viņš pats saka, ja, kad, eh, jo es nezinādams esmu darījis to neticībā. Jā. Eh, nu, tā tad eh, viņa ticība tajā brīdī bija uz šīm lietām vērsta, un viņš izlika sevi nu, uz, no visas sirds, ja, uz, uz visu klapu, ja tā varētu teikt, uz visiem simts. Nu, jā, tev ir kaut kas jau piebilstams par šo? Nu, Patiesībā jau, ja mēs skatāmies uz to, kā Dievs radīs ir vīrieti, ja, tad uh, vīrietis ir tas, kurš, uh, nu, varētu teikt, mednieks, izsakotājs, tas, kurš uh, gatavs dzīties pakaļ, lai panāktu, atrastu un, nu, varbūt uzreiz nenogalinātu, bet lai noķertu, ja. Vīrietim jārūpējās ir pa savu ģimeni, jā, vīrietim jārūpējās pie tā, lai, lai teiksim, uh, šie mērķu plāni, kas viņam ir tiktu sasniegti. Un, protams, tas viss ir saistīts ar to, lai kaut ko darītu. Jā, tā tad ir, ir, ir jāsako līdz tam, ar ko tu piepildies, jāsako līdz tam, ko tu runā, jā, jāsako līdz tam, kādi ir tavi draugi, jāsako līdz ir tam, kā uz tevi skatās no malas un tā tālāk un tā joprojām, jo tas viss ir saistīts, jo mēs nevaram medīt, tad, ja mēs nezinām, kā mums ir jāiet pretvēju vai pavējam ja, kur būs mūsu smarža un kā šis dzīvnieks aizbēgs. Un šeit, ja mēs skatāmies tieši uz, uz Pāvilu kā vajātāju, ja, tad viņš to darīja nezinādams, ja viņš nezināja, no kuras puses pūš vēš. Un viņš to izdarīja tā, kad šo te smaržu sajūta Dievs, viņš redzēja viņu darbus, ja, un pēc tam, pēc tam Dievs sāk strādāt jau ar viņu. Bet viņa mērķis, jā, tiešām bija uh, arī fiziski nogalināt, par ko mēs arī lasām. Bet es domāju, ka uh, bija arī tāda daļa, teiksim, kad viņš centās izsakot un arī ietekmēt uh, dvēseliski, teiksim, ar vārdiem, jā, piedraudēt un pateikt, tu tā vairāk nedari, jā, un lai es no tevis vairāk neko, nekad to nedzirdētu. Jā. jā, un te mēs nonākam pie nākošā apzīmējuma varmāk. Uh, ko būtībā tas arī nozīmē. Tu varbūt mums atkal nolasīt šo skaisto grieķu vārdu. Nu šeit rakstīts ir hubristes. Jā, hubristes. Nu lūk, un tātad šis atkal apzīmē nodarīt kādam pāri, to traumējot fiziski un mentāli. Jā. Ja? To darot, saņemt gandarījumu, jeb baudījumu redzot otra sāpes. Un uh, Ja varētu likties, nu, tas, ko, ko tu teici, jā, ka mēs runājām, nu, nu rītīgs sadists, jā, rītīgs sadists, jā, kad tu redzi, kad, kad otram tu nodari sāpes visos līmeņos, un tev it kā ir baudījums no tā. Un ja mēs atgriežamies pie saula un tā, kas ir, mm, nu, aprakstīts par viņu, teiksim, apustuļu darbos, tad mēs atceramies šo te vienu epizodi par Stefanu, jā, ja? kad uh, Stefans uh, liecināja par Dievu, liecināja par Kristu, tad uh, šis pūlis satrakojās, pat negribēja dzirdēt neko, aizspieda ausis ciet, izvilka viņu ārā no pilsētas un uh, vienkārši sāka nomētāt ar akmeņiem. Un kad uh, tur ir minēts, ka tur bija viens jauneklis vārdā Sauls, pie kura kājām, tad nolika šīs te drēbes, ja, tie, kas tur veic šo te vardarbīgo aktu, ja, un uh, Tāpat tās ir minēts, ka viņam tas ļoti labi patika. Jā, tā tad atkal mēs ieraugam, nu, varētu teikt, nu, traki, cietsirdīgs cilvēks. Jā, tā, tāds, tāds lietas viņam patīk, un tas, tas viņam ir paprātam tādā veidā. Jā, tev vēl varbūt tās arī pie šitā vēl kaut kas. Nu, ja mēs runājam par varmāku, tad noteikti mums ir jā, jāizdara ne tāda neliela atkāpīte un jāpaskatās uz mūsu pretinieku kas ir sātens, jā, par kur tu, kur tu jau pieminēji, jā, kad, eh, ja mēs lasām šo te sauli raksturojumu, jā, tad praktiski sātens viņā ir iemiesojies un dzīvo, nu, tik vajadzēja uzzīmēt vēl ragus un astu, un viss būtu kārtībā, jā. Bet sātens strādā pie tā, lai nodarītu kādam pāri to traumējot, jā, tātad sātens strādā pie tā, lai katru Dieva bērnu, katru, kurš tic Kristum, traumētu, un viņš izmanto pilnīgi visas iespējas. Jā, mēs varam atsaukties uz ījābu un teikt, jā, kad, kā ir rakstīts, kad ticīgiem visas lietas nāk pār labu, jo tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti jā un amen. Dārgie, bet mēs nedrīkstam nenovērtēt šo te mūsu pretinieku. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš dienām un naktīm strādā pie tā, lai ietekmētu mūsu dzīvi, lai traumētu mūs gan fiziski, gan mentāli. Ja ir stress, jā, teiksim, ir darbā kāda varbūt uh, nu, ne īpaši patīkama situācija un ir stress, tad sātens strādās pie tā, lai mēs no tās nevarētu atbrīvoties arī tad, kad vakarā jāiet gulēt. Jā, un uh, iespējams, ka tas izsauc mūsos dusmas, bet uh, Dieva vārdā ir rakstīts, ka, lai dusmojoties, mums nenoriet sauli. Tas nozīmē to, ka mums ir jā, jātiek no tā vaļā, pirms mēs ejam atpūsties. Lai tiešām Dievs var mūs restartēt, var uh, stiprināt, jā, šī te redzēt varbūt labu sapni, jā, vai teiksim, um, pabūt kaut kādu uh, brīdi lūkšanā, lai, lai saņemtu no Dieva šo te stiprinājumu. Un kas ir šeit rakstīts arī, ja, kad sātens no tā saņem gandarījumu. Viņš priecājas par katru traumu, kur viņš ir varējis, uh, par, par katru iespēju un veidu, kā viņš ir varējis traumēt katru no Dieva bērniem. Un viņš traumē ne tikai Dieva bērns, viņš ir gājās pa visiem, jo viņa mērķis ir piepildīt tēli. Un viņam ir vienalga, vai tāda vēseli tic Dievam, uh, vai tic tam, kad ir Dievs. Jā, viņam ir vajadzīga dvēsele, kur viņš varēs mocīt. Un šīs te sāpes, jā, protams, tās ir, un šīs, šīs sāpes mēs varam uzveikt tad, ja mūsu dzīves pieder Kristum. Mm. Jā, jā, nu redz, tā, tādas, es domāju, salīdzinoši tādas, nu, varbūt tās radikālas pārdomas un pieskaramies varbūt tās ne tādām pūkainām lietiņām, bet es domāju, ka tas ir svarīgi, kad mēs zinām, kad raksts saka, ka uh, Dieva vārds ir kā šis garīgais spogulis, ka Amen. mēs viņā paskatāmies. Jā. Un kad uh, mēs esam tas vīrs, kas nevis aiziet projām un uzreiz aizmirst, kāds tu tur izskatījies, ja, bet kas ik pa brīžam atkal atskatās, paskatās un pārliecinās, uh, vai patiešām es līdzinos Jēzum, vai tomēr arī nē. Ja? Nu, protams, šeit mēs uh, ejam par šīm radikālajām lietām un runājam, un um, es gribētu arī uh, Eh, vēl vienu tādu aspektu, pie kā mēs droši vien ik pa brīžam atgriezīsimies, kad eh, cik interesanti, ka eh, Dievs var paņemt šādu cilvēku, kas rīkojās nu, ļoti bezdievīgi un, un, un straki, tajā pašā laikā viņš ir mērķiecīgs – Un Dievam vajag mērķiecīgs cilvēks, Amen. kas pasludinātu labo vēsti. Amen. Ja? Es tev pilnīgi piekrītu. Uh, un, un, un, un uh, te ir tas, kas atkal, ja, kad Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Amen. Vēlreiz. Ja? Cik, uh, kad, kā, te, nu, kā saka, mēs sakam citreiz, tas pats Pāvils, ka, nu, kad viņš ir Pāvils, ja, tad mēs runājam šobrīd par Saulu, bet kad Pāvilam ir Dievs atklājies, Kristus atklājies, un viņš saka, Eh, arī citējot veco darību, cik neizdibināms ir Dievs, cik neizdibināmi ir tavi ceļi, cik neizdibināmas ir šīs lietas. Un pēc tam Pāvils atkal tālāk runā, kad viņš saka, jā, bet eh, Kristu tas ir atklājies, jā, un eh, mums ir vēl pieejams šīs lietas, jā, jā, jā. un pat mums ir vēl dots Kristus prāts, jā. Tā kā, darbie draugi, varbūt tās kaut kādā brīdī, nu, es ceru, ka tie, kas tā kā uh, nu, tā patstāvīgi klausās, ka jūs neesat tā kā saules. Mhm. <laughs> Varbūt mūs tur sagaidīs lejā no, no, no studijas, ka mēs nolaidīsimies. Svaigas bruņas <laughs> uzliks. jā, jā, kaut kā tam līdzīgi. Bet varbūt šo, šo raidījumu netīšām ieslēdz kāds cilvēks, kurš, kurš uh, Nu, saka, viņam liekas, ka viņš ir netīšām ieslēdzis radio Mariju un, un patrāpījies uz, uz šīm te lietām, un pēkšņi šis te teksts tevi skar, ja, un tu saproti, kad jā, es neesmu tas labākais cilvēks šeit virs zemes, un varbūt tās tev ik pa brīžam kaut kur kaut kāds kaktiņš sirdsapziņā ierunājās, un varbūt tās tu pat esi domājis par to, ko lai es savā dzīvē daru, mm, tad ir viena laba vēsts, ir Jēzus Kristus, kurš Amen. ir augšām cēlies, Amen. Amen. Jā, kurš ir pie tēva labās rokas, un kur tu vari tieši tāpatās kā saules, kungs, kas tu esi, es gribu tevi, man vajag tevi, paņem man dzīvi, ja? un tā, tā mēs varam darīt, un tā mums ir jādara. Dārgais, tev pamudinu, dārgais klausītāji, ja tu saproti, ka viss ir ļoti, ļoti slikti, tad uh, Jēzus palīdzēs tās lietas sakārtot. Amen. un būs savādāk. Amen. Nu, lūk, jā, es domāju, mēs turpinām atkal mūsu pārdomas tālāk, un šobrīd mēs paskatīsimies vienu citu rakstu vietu, un tā būs arī Pāvila vēstule Filipiešiem, kur viņš arī raksta kādas lietas, mēs iesākām speciāli ar šiem te apzīmējumiem, lai uh, Eh, veidotos šī bilde kopumā, priekšstats, lai kaut kāds jā. priekšstats veidotos par cilvēka personību. Jo tad, kad es atgriezos pie Jēzus, eh, atsaucos viņa aicinājumam un es sāku iet uz draugus, tad, teiksim, mans pirmais mācītājs, Lutāņu mācītājs, viņš arī viņam Pāvils, viens no mīļākajiem, uh, autoriem, un, nu, nu, un viņš daudz tur citēja tās vēstules, un viņš vienmēr tā jūsmoja pa Pāvilu, un, un man tiek šobrīd arī. Un tad man kā jaunam cilvēkam likās, o, es arī gribu tā kā Pāvils un tam līdzīgi, un tad tu mm, zīmē tādas, nu, kā sacīt, rožainas bildes, eh, nu, ka tu neesi vēl iedziļinājies tajā īstajā dzīves gājumā. Jā. Un, un, un tad, tad tu, kā sacīt, audzumu nobriesti, un tad tu ieraugi, ka, o, oh, vispār tā dzīve ir nedaudz savādāk nekā tava iztēle to būvēja. Varbūt tās jums arī, darbie draugi, klausītāji, ir tā, ka jūs mm, domājat, ka šis cilvēks tāds, nu, ir tikai no viņā ir tikai viena šķautne. Bet izrādās, ka viņā ir mm, bijusi kāda arī cita šķautne, ko Dievs ir paņēmis nost, labojis. Un vēl kas notiekās, tā, ka mēs skatāmies uz Pāvilu, tā, ka cevišķi viņš raksta tur korintiešu vēstules un šīs te, uh, tad tu redzi, ka vienā vēstulē viņš saka, ka nu, es tā kā aizstāvos pat un liekas, paga, paga, kas, kas te notiekās? Un ja mēs tā iedomātos, kad eh, nu, tas būtu vecais sauls, tad viņam nekas tur nebūtu jāaizstāvās. Viņš tur, tie, tie, kas tur būtu iepikstējušies, tiem būtu jāaizstāvās, jāaizstāvās un jāmūk ātri projām. Ja? Jā, jā. Bet te pēkšņi ir viens eh, ļoti tāds dziļš, sirsnīgs, līdzjūtīgs, ļoti mīlošs cilvēks, uh, kurš, kā sacīt, ik pa brīžām varētu teikt, ka nu, droši vien, kad norauž kādu asaru par to, kad cilvēki, kuros viņš ieguldās un ieguldās kā šis te garīgais tēvs, nu, viņi nepaklaus, viņi vēl ar vienu nesaprot, viņi kaut kur, kaut kur klīst riņķi apkārt. Bet atgriežoties tātad pie, pie saula, tematikas, tad tātad mums ir Filipiešu vēstule, trešā nodaļa, Un nu, šeit no otrā panta mēs palasīsim uz priekšu kādas interesantas lietas, eh, ko raksta Pāvils. Sargaities no suņiem, sargaities no ļauniem strādniekiem, sargaities no sagraizīšanas, jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neusticas miesai. Un tālāk ļoti interesants lietas, ko viņš atkal mm, pieved, tā kā liekot par sevi, par piemēru, pastāst savu vēsturi. Lai gan es varētu arī uzticēties miesai, ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. Astoņu dienu vecumā apgraizīts. No Izrēla tautas, Benjāmina cilts, ebrejs no ebrejiem – bauslības lietās farizējs. Savā dedzībā draudzes vajātājs taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Nu, zini, Māris šito visu izlasu, man liekas, wow, kas par, nu, nu ritīgs vīrs, nu, klausies, vai ne? Un, bet kas notiek tālāk? E, kas atsīt, tas bija no 4., 5., 6. pantā saula raksturojums. Tas ir saules, jā. <laughs> Tas ir saules, jā. Septītais pāns. Bet kas man bija iegūms, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas, nesalīdzinam pārākumu, kura dēļ es visu to esmu uzaudējis, un uzskata to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, iegūdams savu taisnību. Negūdams. Jā. Ah, negūdams. Negūdams, jā, jā, jā. Atrastos viņā, negūdams, negūdams, jā, savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības. Taisnību no Dieva uz ticības pamata. Āmen. Āmen. Nu, spēcīgi, vai ne? Jā, ja mēs varētu tā uzticēties miesai kā Pāvils, es domāju, ka tad jau mēs sen jau būtu svētā kārtā. <laughs> Jā, jo, nu, iedomājieties, um, nu, ir, ir šī te saruna, ja, un, un kaut kas kāds cilvēks ir jāpārliecina, un tad te varētu teikt tā, ka, mm, eh, nu, ja tas nebūtu Pāvils gluži, ja, uh, Bet, nu, kā, vēl ar vienu saustu viņš izvelk tādu diplomu, ja, tādu apzīmogot no visiem farizējiem. Es gribēju teikt dzimšanas <laughs> apliecību. tādu tādu uh, vīstogli, jā, ja, tur rulli. Un viņš saka, pak, CV. Jā, nu, vīri, nu, ko jūs tur ņematies? Nu, palasiet. Redz. Jā, redz, redz, kur tā, nu, lai, lai jūs nolikt pie vietas, jā. Nu, jā, es domāju, ka um, mūsu dzīvē ik, ik pa brīžam arī kaut kur, kaut kur šis vecais cilvēks līdzīgi grib izlekt ārā. Jā, un kādas lietas sadarīt, un droši vien, ka tev arī kaut kāda pieredze tajā ir, vai ne? E, jā, vecais cilvēks, nu, jebkurā gadījumā, tad, kad uh, mēs sastopamies ar Kristu, tad tas vecais cilvēks jau uzreiz nenomirst, jā. Laiku pa laikam, jo, protams, viņš dod par sevi zināt, Bet, nu, paldies Dievam, ka tās metodas, šīs vecā cilvēka tie uzplaiksnījumi, es saku, metodas un uzplaiksnījumi nav tik radikāli, kā tie bija saulam. Jā, un eh, dažkārt ir bijis tā, jā, kad ir, ir eh, bijusi vēlēšanās kaut ko pateikt, bet jāiekož mēlē, jā, to domājas es savādāk, bet noticis ir savādāk un atkal kaut kas tev, nu, nepatīk un tā tālāk un tā joprojām. Bet tanī pašā laikā tagad, paskatoties atpakaļ uz to laiku, kad es dzīvoju bez Dieva, un uz šo te laiku, kad es dzīvoju ar Dievu, tad man, man ir uzdots jautājums, nu, ko es gribētu izmainīt. Tad tas, ko es teicu, kad es gribētu ātrāk nožēlot grēkus, nekā es to izdarīju pirms tam. Amen. Jo es reāli apzinos to, kāda man dzīve bija pirms tam, kad es dzīvoju bez Dievu, un kāda dzīve ir tagad. Un Sauls Pāvils pats arī to saka, jā, ka to, kas man bija, es uzskatu par mēsliem, par vispār neko. Mēs nevaram eh, savai pagātnē pārvilkt krustu, tā ir mūsu dzīve. Un uh, Dievs uz mums arī tad skatījās, uh, tāpat kā viņš skatījās uz sauli, jo viņš redzēja visu, visu šo te viņu mērtiecību un dedzību, un arī es domāju, katra klausītāja un arī mūsu dzīvēs Dievs redzēja gan šo te mērtiecību, gan šo te dedzību, ja, kuras Dievs paņēma vienkārši un pārvērta, pēc tam piepildot mūs ar savu garu, ļaujot Kristum piedzimt mūsos, transformē mūs, lai mēs varētu būt instrumenti viņa rokās. Jā, un redzi, ja es kā mēs arī šeit skatāmies uz šīm visām lietām, un arī šis filipiešu vēstules konteksts jau ir par to, ka um, um nu, ir kādi reliģiozi cilvēki, kuri domā, ka ar visām šīm lietām, ar visu šo savu diplomu, ja, kas viņam ir, nu, tad viņš ir kaut kas nozīmīgs. Un pāriem arī attiecīgi ir jā, nu, jādod viņam gods, ja, vai cieņa jāizrāda, vai vēl kaut kas, vēl kaut kas. Ja. Uh, Un eh, tāpēc es redzu, te atkal ir interesanti tas, eh, tā šķautne, man teiks, kuru mm, Pāvilā Dievs nav tā kā izmets ārā, kad eh, cik viņš bija de, dedzīgs kristiešu vajātājs, tik, tik viņš ir dedzīgs šeit, ka viņš ierauga, ev, vīri, jūs braucat galīgā grāvī, un viņa, un viņa reakcija ir uh, reāla un kategoriska. Ja? Jo, paskaties, otrā pāntā, ja, viņš sargājoties no suņiem. Mm -hmm. <laughs> viņš ir ebrejs. <laughs> ja? Viņi ebrejiem, ja mēs zinām, ka suņi un cūkas tās ir tādas nu, divas Jā. radības, kur, kur, kur diezgan, diezgan, ja tā, mm, nu kā sacīt. Nu, radikāli kustoņi, pret kuriem var pietāt. Jā, jā, jā, jā, jā. Nu, kā, kā, kā sacīt tam līdzīgi. Nu, lūk, un, un, un te, te viņš vienkārši uzreiz, jā, reaģē. Uzreiz, kuh, Kas tie par suņiem, kas te notiekās draudzē, ja? kas, kas tur ir atnācis, ja? Nu, nu jā, kaut kā tam līdzīgi. Nu, un šitanī te 7. pantā, ko viņš saka, bet kas man bija iegūms, to es Kristu dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Es domāju, ka ir, tā ir diezgan liela problēma mūsdienu cilvēkam atstāt pilnīgi visu un uzskatīt to par zaudējumu tikai tāpēc, lai apmeklētu draudzi tikai tāpēc, lai sauktos par kristieti. Ja. Tur tiešām ir jābūt, tam lēmumam ir jābūt radikālam. Pirmkārt ir jānotic tam, ka Dievs viņu mīl, otrkārt jānotic tam, ka Dievs viņam ir sagatavojis labāku nākotni, treškārt jānotic tam, ka Dievs viņam dos iespēju gan strādāt, gan nodrošināt ģimeni, gan visu pārējo, tāpēc, ka no, nu, dažkārt ir tās lietas, kas mums pašam patīk, man piemēram patika, jā, un arī patīk tagad makšķerēšana, jā, tad Kādreiz es svētdienās braucu makšķerēt zīves, nu tagad es braucu uz draudzi. Paldies Dievam, jā. Man bija jāizvēlās, un no sākuma tas nebija viegli, jā. Bet eh, paldies Dievam, kas man deva spēku tam visam iziet cauri, un arī tagad ir iespēja, teiksim, kādreiz aizbraukt arī pamakšķerēt, atpūsties. Bet ir ļoti daudzas lietas, kuras cilvēki uzskata par ļoti vērtīgām īpaši vīrieši, jā, savu cieņu, savu godu, savu draugu acīs un tā tālāk, un viņi nav gatavi to upurēt, nav gatavi to atstāt, nav gatavi to uh, atstāt, lai būtu tuvāk Dievam. Jā, es arī svētdien, kad kalpoju draudzē, Es arī minēju to kā piemēru, kad uh, uh, mans brālis nožēloja grēkus. Mēs, uh, pie mums mājās bija mājas grupa, un viņš bija atnācis arī, un viņš nožēloja grēkus. Un uh, pēc kaut kāda laika es aizbraucu pie mammas, un mamma stāsta, kad atnākusi bija kaimiņiena, viņām labas attiecības ir, un uh, tā kaimiņiena prasa, nu kā taviem dēliem iet, mamma saka, nu kā, nu, Mm, jaunākais ar tagad, nu, nožēloja grēkus un ar tagad ir, eh, nu, baznīcā, viņas, nu, kaimiņiem tā nopūtusies un teikusi, nu, jā, no viena grāva otrā. <laughs> jā, tā kā cilvēkiem vienmēr ir viedoklis par visu, jā, un viņi vienmēr labāk zina, ko tev vajadzētu atstāt un ko nevajadzētu, kā tev vajadzētu dzīvot, kā nevajadzētu. Bet šeit Pāvils radikāli iestājās par to, kas viņš ir un kā viņš redz sevi Kristu. Ja? Un tad, ja mēs tiešām radikāli nostājamies uz šajās pozīcijās un mēs apzināmies to, ka šī dedzība, kāda man bija pirms tam, kad es biju pret to, vēl lielāka dedzība man ir tagad, kad es ticu tam, kad ir Dievs, ka viņš mani mīl un ka Dievam ir noteikts plāns manai dzīvē. Jā, un es domāju, ka šajā brīdī mēs aizējām muzikālā pauzē un pēc tam atkal bišķi paturpinam. Amen. Kad saucu sadzirdēji, tu sadzirdēji, mans radītājs. pestītāji. Jā, kāda brīnišķīga dziesma. Patiešām par lūkšanu, par to, ka Dievs mūs dzird, Viņš mūs sadzird un Viņš to grib. Jā, viņš īstenībā gaida, kad mēs beidzot lūksim. Un um, šodien mēs turpinām lielo ciklu par ietekmīgiem vīriem Bībelē, un šodien mēs runājam par ar Pāvilu uz, uzsākām šo tēmu. Teiksim, tā. Jā, mēs starp citu šodien mums ir 20. raidījums Slavu Dievu. par ietekmīgiem vīriem Bībelē. <laughs> Halleluja, jā. Um, Tik, tik daudz jau lietas mēs esam ar Dievu palīgu izgājuši cauri un pārunājuši, un es ceru, ka, dargais klādio klausītāji, ka tas tev ir par celšanu, kad kādi graudi arī krīt tavā sirdī, un jo īpaši jūs vīri, kad uh, mēs varam kopā mācīties no šiem te vīriem, kas ir Bībelē, tāpēc eh, Bībele ir tāda dzīva eh, mācību grāmata, ja, tas ir dzīvais Dieva vārds un nepar velti ir šo te cilvēku dzīves šeit ieliktas un mums, eh, kā sacīt, nodotas, ja, nu, cauri, cauri laiku laikiem atnestas un Nu, tur, kur mēs varam ieraudzīt, kā nu, uz saula piemēra, ja, kad bija reiz sauls, kurš palika par Pāvilu. Ja. Kā mēs iepriekš runājām par Pēteri, ja, kurš uh, nu, klints, Klints, jā. jā. Tur pirms tam nekā tur ar klinti nebija saistīta. Tur, tur, tur vairāk bija zīves, tur bija uh, <laughs> smilts, tur bija ūdens, jā, tur jā. kaut ko pajautāja, kaut ko to un šlikts, un, un kaut kā, nu, nevisai tur labi veicās. Jā. Un, un arī šie te raksturi interesanti, jā, kad, kad mm, tur, ja mēs palasam apustuļu darbos un, un bišķi, man teiks, vēstulēs kaut kur Pāvils vēlāk arī pats piemin, kad uh, īsti ar šiem te uh, nu, pamata apstuļiem viņiem nebija daudz darīšanu. Acīm redzot, eh, Dievs zinot eh, šo te raksturu, <laughs> viņu aizveda arī pie pagāniem tā patālāk, lai, lai tur, tur likt, kā sacīt, lietā visu šo te spēcīgo, spēcīgo vīru. Uh, Jā, bet, bet tad, kad bija kādas lietas, tad, tad eh, nu, viņš reaģēja, tā, tā konkrēti reaģēja. Es nezinu, vai tas bija tieši par Pēteri vai, vai bija par vēl kādu no brāļiem, kad, kad eh, nu, viņi tā kā jūdi, man teiks, Pēter, arī par Pēteri, Pēter, jā, jā, tas pats Pēters bija, jā, ka viņš atnāk un, un tā kā tur Tepat tās ir tie, to, ko viņi sauc par pagāniem. Tu tur nu, viss normāli, mēs ēdam kopā, viss kārtībā. Tad atnāk kāda brāļa jūdi, un pēkšņi Pēters sāk tā kā mm, nu, ļodzīties. Ir kaut kas viņam tur nav. Un, un Pāvils to ieraug un saka, klausies, tu liekuļo. Tā nav pareizi, jā. Kas te notiekās, jā, un, un e, viņš, viņš, <laughs> kā lai to saka, uh, Uh, viņš nav tolerants mūsu, <laughs> mūsdienās. Nē, viņš, viņš ir radikāls. Viņš ir ļoti radikāls. Viņš um, nelien pēc vārda kabatā, bet nu, viņam tas vārds ir un viņš šauj uzreiz mērķī. Nu, lūk. Nu, tāpat kā viņš to darīja tad, kad viņš kalpoja nezinādams. Jā, jā tieši tā, ka, kad, kad viņš to darīja um, radikāli, bet um, nu, ne tā gara vadīts, kam Uh, viņš, paldies Dievam, pēc tam atdeva savu dzīvi mm. un palika no Saula par Pāvilu. Un to mēs vēl varam apskatīties eh, šeit, um, tātad apustuļu darbi, astoto nodaļa no pirmā pānta nedaudz palasīsim. Bet Saulam viņa nave bija ļoti paprātam, tātad šeit ir runa par mm, Stefanu nogalināšanu. Ja. Uh, Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret draugu Jeruzalemē, un visi izklīda pa jūdejas un samarijas novadiem, izņemot apstuļus. Dievbijīgi vīri Stefanu apglabāja un viņu gauži apraudāja, bet Sauls postīja draugu, gāja pa namiem, tvērdams vīrus un sievas un nodeva tos cietumā Nu šeit ir trešajā pāntā tas apraksts, ja, kur, kur mēs iepriekš skatījāmies šos grieķu tulkojumus. Zaimotājs, vajātājs jā, un varmāk. Jā, jā. jā, jā ka, tas, ka tas nebija tā, tā nu, kā tas saka, tā, nu, tā vienkārši, kad viņš to darīja, nu, nu varētu teikt, tā, nu, no visas sirds, no jā, ar visu sirds, atdevi. Jā, ar kad, visām dusmām, ar, ar visu pilnīgi. Jā, kad, kad tas, tas, tas bija gana traki, teiksim tā, jā. Uh, Un tālāk apakstuļu darbos, 9. nodaļas, arī no 1. pānta tādas lietas interesantas. Bet Sauls vēl draudus un nāvi šņāgdams pretā kunga mācekļiem gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradis kādus šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas tos saistītus vēstu uz Jeruzalem Nu, tā tad uh, izskatās, ka uh, Jeruzalemē nu, viņa prāt, viņš laikam visu ir paveicis. Ja, vairs, vairs neviens nekur nav atra, atrodams, nu, nu viņš dodas tālāk. Ja, un, uh, kas man atkal liekas tā saudabīgi, ja mēs runājam nu, par reliģisko vidi, par reliģioziem cilvēkiem, ja, kad uh, viņš dodas pie kā, ne, neba viņš dodas pie kaut kāda vietējā ķēniņa vai pie, nu, viņi tagad, tad, viņi ir okupēti no Romas impērijas, viņi ir zem Romas varas, jā, tur jā. un tām visām lietām, ne pie kaut kāda pārstāvja, tur tam līdzīgi, bet viņš dodas pie augstā priestera. Nu, viņam bija iespēja to darīt, tāpēc, kad uh, viņš pats bija izglītojies pie gamaliela kājām, un šis augstais priesteris noteikti viņu zināja, jo augsto priesteri ievēlēja noteiktu laiku, jā, tātad viņš tika pārvēlēts, bet tie cilvēki, kas bija, es domāju, ka tie uh, Saulam Pāvilam bija pazīstami, un līdz ar to arī viņam bija pieeja pie šiem cilvēkiem, lai uh, šo te savu, apliecinātu šo te savu pareizo ticību, šo te pareizo nostāju, kad uh, viss tas, kas pretojās viņam, tas pretojās Dievam un tas vienkārši ir jāiznīcina. Mm, jā, jā, un tas ir, zini, gana traki, ja, ja mēs tā paņemam, kad um, cilvēka apziņu var būt tik ļoti aptumšota, ja, bet tas ir arī tas, par ko mm, Jēzus saka pravietiski īstenībā, tēmēdams arī, nu, tā kā uz uh, laikmetu noslēgumu, par ko Jā. mēs ar tiem esam teik, eh, runājuši, kad mm, nu, tāds pravietiskais vārds, kad būs tādi laiki, kad uh, viņi jūs nogalinās vai gribēs nogalināt vai vēl kaut ko darīt, tāpēc, ka viņi iedomājas, ka tā viņi kalpo Dievam. Jā. Jā. Bet izrādās, ka nav šīs pareizās atziņas, nav pareizo akcentu. Ja? Un šeit mēs arī to pašu ieraugām, ja? kad uh, um, Sauls, varētu teikt, viens briesmīgs cilvēks. Um, No otras puses, ļoti reliģiozs cilvēks, ja, jā. kur, kur mēs uh, lasījām Filipiešu vēstulē, kur viņš pats atrakstās, ja, kad klau vīri, neceļiet to jautājumu augšā. Es, es ka pacelšu, parādīšu savus papīrus, tad, tad, tad jūs tur apklusīsiet uz visiem jā. laikiem. Ja. Un, un uh, te, tā kā mēs ieraugam to praksi, ja, kad, kas vēl ir saula prakse, kad uh, vi, viņa ir traģiska. Jā, ja, tādā veidā, bet nu, paldies Dievam par viņu žēlstību, paldies Dievam ja, par to, kas notiekās un kādas iespējas ir. Un es domāju, ka mēs atkal paējam apakaļ un paskatāmies to pašu filipiešu vēstulē. Jā. Jā, atkal šajā te visā gaismā, cik uh, interesanti, kā uh, norisinās. Mm, nu, bijušā saule. Nu, šeit, protams, Filipīšu vēstulē viņš jau ir Pāvils ja, kaut kādā mērā. Eh, un eh, šie 7. un 8. pāns, bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Ko tu jau pirmīt pieskāries šeit lietai, kad eh, um, nu, mūsu jā, vīriem diezgan bieži došien uh, Um, ir kādas lietas, ko mēs sakām, es nevarēju to un to izdarīt, tāpēc, ka tur tas un tas. Jā, tā kā tu teici, ka um, uh, vieglāk uz saula piemēra it kā ir mēģināt sakārtot otra cilvēka dzīvi, ie, ieriktēt pareizāk, mēģināt viņu, jā. Jā, iekāpt viņa dārziņā, bet tas savējais. Un pateikt, kā jādzīvo un kā teikt, kā jādzīvo. Jā, kā. bet nu, šeit viņš teica, ka uh, viņ, viņa, kas bija mans ieguvums, tātad, dārgie, tas ir mans ieguvums, ja, kas man kādreiz ir bijis it kā kā ieguvums, viņš uzskata to par zaudējumu, arī es uzskatu to par zaudējumu. Nu, man, tanī brīdī, kad es nožēloju grēks, es sapratu, ka man praktiski vairs nav draugu. <laughs> Bet man bija viens liels draugs, un tas bija Kristus, un tagad man ir ļoti daudz draugu, ja? jo tie draugi, kas man bija, tie, nu, neteiksim, ka viņi man pilnībā atstāja, ja? bet viņi novērsās, tāpēc, ka mums mainījās intereses. Tātad svētdienās, ja mēs varējām būt kopā, es nebiju, tāpēc, ka es biju draudzē, ja? un bija arī citas, nu, ne tikai svētdienas vien, bet arī citas, citas prioritātes pamainījās, un, un tam tā ir jābūt. Tātad es arī to uzskatu par zaudējumu, it kā par zaudējumu, bet arī pašā laikā tas man ir iegūms, kad es esmu kopā ar Kristu, un es domāju, kad uh, uh, ja mēs nonākam pie atziņas par to, cik ļoti stipri Dievs mums mīl un kāpēc Kristus nomira, kāpēc mēs pavisam nesen svinējam šos te Kristus augšām celšanās svētkus. Ja vīrieši, vīrieši sievietes un labi cilvēks paskatās savā dzīvē un redz, kad viņš ir dzīvos pēc savas taisnības, viņš kaut ko ir iegūs, jā, viņam kaut kas ir, pieņemsim, tur ir uh, nekustamais īpašums, manta un tā tālāk un tā joprojām, jā. Un tam visam es tagad veltu savu laiku, Ja, un tādā pašā laikā es saku, ka mana Dieva viss ir kārtībā. Tad ir tas, ko mēs lasījām par Pāvilu. Ja? Saulu. <laughs> par sauli, jā, kad jā. es esmu ka, zaimotājs. Mēs. Ka, ka viņam ar viņa dievu viss, viss ir kārtībā. kārtībā. Bet kā tev ir ar Kristu? Kāds jā. ir tavs attiecības jā. ar Kristu? Vai tu uzskati par zaudējumu iemantot Kristu, iemantot Kristu priekš tevis ir zaudējums, vai zaudējums ir priekš tevis atstāt visu to, kas tev ir? Un uh, Dievs jau nav atnācis tāpēc, lai mums kaut ko atņemtu. Uh, mūsu dzīvē mainās tikai prioritātes. Un, ja mēs mainām prioritātes, tad Dievs arī svētī to, kas mums ir. Viņš teica, ka es svētīšu tavu roku darbu. Jā, mm. jā, jā, jā. jā darbie draugi, es skatos uz pulksteni un izrādās, ka viņš kaut kur Steidzās. ir ļoti, ļoti aizsteidzies. Un um, izskatās, ka šodienai mūsu pārdomas arī būs jānoslēdz, lai nav nu, tā pusvārdā jānoraujās <laughs> pēkšņi. un, um, Māri, varbūt tās tev vēl pāris minūtēs, tev ir ko par šo tēmu. 9. pantā, un atrastos viņā negūdams savu taisnību no baustības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dievas ticības pamata. Mēs varam nākt Dievu priekšā savu taisnību. Es varu teikt, ka es nevienu neesmu nogalinājis, es nevienam pāri neesmu nodarījis, es esmu labs un tā tālāk un tā joprojām, dargie. Tas viss ir ideāli, vienkārši ideāli, bet jautājums ir, kā ir ar ticību Kristu? Es cenšos pierādīt savu taisnību pamatojoties uz bauslību neaiztiec, nenokauj un tā tālāk, jā, nerunā ļaunu un visu pārējo. Bet taisnību uz ticības pamata es varu saņemt tikai un vienīgi no Dieva. Un mans aicinājums ir, dārgie, ja tiešām jūs varbūt, kā Mārtiņš teica, netīšām ieslēdzāt radio un te pēkšņi skan uh, šis te eh, raidījums un, un tieši aicinājums par to, lai iegūtu taisnību, ja, eh, nevis pamatojoties uz to, cik labs es esmu un cik daudz labu darbu es esmu izdarījis, bet uz apzinoties un saprotot to, ka Kristus par mani nomira tad, kad es vēl tos labos darbus darīju. Un viņš vēlās man savu taisnību iedot, pamatojoties uz ticību viņam un nevis uz to, ko es esmu izdarījis.